Tawa kah capítulo. Manam yani yanikuchu, Dios pakuyakuynin manhina kayllам kay huasqan kumantaja. Sajerunikuñam, pakasqallapi pinqaypaq ruraykunataja. Manataqmi purichkanikupas, sakri sakrillañachu, nitaq Dios pa palabrantapas, jiwi jiwirispachu. Aswanja chiqapllatam willakuniko. Dios recomenda conico, alguien piensa runakunaman. copti kawsaymanta infierno infiernoman rejkunaqa, manam tota Y kuta diablo tuta yarachipingmi, paykunaqa mana Achkerichkaj alim noticia taja, manam entienden atinkuchu. Manataqmi entiendinkuchu, Cristupas kainin manta tapas ha Dios parikchayninmi. Willakuchkanikoqa manam mantacho. anja Jesucristo Señor kasqanmantam. Kikiykumantañataqmi willakuniko Jesusrayku sirvientikichi kasqaykuta. Tutayaypi Dios kamachiq Diosñam sunqunchiktapas kancharichirqa, achkayninwan Jesucristo pa oyampi Dios Diospa pa riqsinanchikpaq. Iñillawan kausakuimanta. Chay achkimi quri hina kachkan ALPA alpa manka KACHKAPTIN CHIKPAS Chay hatu hatun ha manam ñuqanchikmantachu, ichaqa mantam. Sasachakuikuna kailaumanta waklaumanta hamuptimpas, manam manan Iskayrayaspaikupas, manam pasaipachu hukman yaruniku ñakarichiwanankupas hatikachawaptinkupas manam sapallaykuchu kaniku. kupas manam wañurunikuchu. Maitaña rispapas Jesús pa Jesús Jesuspa wañushanta. y Jesuspa jawasja cuerpoykupi ¿Causa kananpa. Kawsanayku Jesús raikum sapapuncha wañuypa patampi kachkaniku. Chaynapi kaywañuq cuerpuykupi Jesuspa kawsasqan hawasqa kananpa. Ñuqaykumanqa achkanko. Hamkunamangmi Qamkunamanmi ichaqa wiñay kawsay suchkankichi. Biblia mning. Inirhanim hinaspam rimarhani. nispa. Chaynam confianza confianzayuq kaspa, inispa rimaniko. Imaynam Señor Jesus tawañusqanmanta Dios taita tayta kawsarichirqa, chaynam ñuqanchiktapas paywan kuska tawañusqamanta kawsarichiwaspanchik, hayllanman pusawasunchik. Tukuy chaykunataqa alien allinnikichikpaqmi, chaynapi achkallaña runakuna Diospa favorninta chaskispa, aswan aswan Diosman graciasta hunankupaq. Chaymi mana hukman yanikuchu. Cuerpuyku machuyaptinpas, espirituikuqa aswanmi sapapunchaw musuqyachkan. Kay pachapi ñakariykunaqa pisillam, hinaspa mantanyam Chaimantañam, chaskisunchikqa mana imawampas tupachi atina, wiña wiñaypaq sumasumaq kananchikta. Tuyachkanchikha, manam hawasqanchi kaqkunallatachu, aswangha mana rikusqanchi kaqkunatam. Hawasqanchi kaqkunaqa, Manam unay pachu Manarikus khanchikakh kuna michaga uinya ipak.